Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Ցանկացած առիթի կապակցությամբ թեմատիկ ձևավորում փուչիկներով եւ հետաքրքիր մտքերի անսպար պաշար։ Զանազան գունային լուծումներ, փուչիկներով կոմպոզիցիաներ, փուչիկներից կերպարների պատրաստում եւ որ ամենակարևորն է այդ ամենը հատուկ մտածված եւ մշակված հենց ձեր միջոցառման համար։ Իսկ այդ ամենը մտածել եւ մշակել է գործարար Էլադան, ում հետ այսօր զրուցելու ենք իր գործնեության մասին։ Էլադան նախքան պատերազմներ սկսել իր գործունեությունը, իսկ այսօր ավելի երանդով եւ հաստատուն քայլերով շարժվում է առաջ։ Գործար Արցախ հաղորդման հյուրն այսօր Էլադան է։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Ես Էլադան եմ, 18 տարեկան, ապրում եմ աշխարհի սրտում Արցախում գործում եմ ավելի քան 2 տարի իմ այրոդիզայն ոլորտում, դիզայնի այրոդիզայն ոլորտում։ Սկզբից մինչ պատերազմ աշխատում էի այդ ոլորտում խանութում որպես եւ դիզայներ եւ վաճառողի։ Հետո ընթացքում պատերազմից հետո որոշեցի անձնական edge-ը բացել գործի համար եւ որոշեցի անունը Արցախի հետ կապել ու վերջնական որոշումը դիզայն Արցախ էր ու նույնիսկ լոգոն Տատիկ Պապիկի նկարով է։ Ընթացքում շատ դժվարություններ էր, ես սենց ասած կասկածում էի իմ ուժերի վրա ու ընթացքում փորձում էի, չեր ստացվում նորից էի փորձում, չեր ստացվում նորից էի փորձում, այնքան միջև իմ մոտ ստացվեց եւ արդեն ձեռք բերեցի իմ հաջախորդները, իմ արդեն աշխատանքի փորձը ելույթը։ Էլանա, տեսեք, նշեցիք, որ դիզայնի այրոդիզայն եք ընտրել, ասենք մի քիչ ռադիոընկերներին պատմենք այրոդիզայն կոչվածի մասին, ինչ այն իրենից ներկայացնում։ Այրոդիզայնը դա փուչիկների հետ աշխատանքն է, այսինքն ծնունդների, կնունքների ձևավորումը, ֆոտոզոնան նկարվելու, այսինքն տեղը փուչիկներով ձևավորված, դա ավելի շատ երեխաների համար նախատեսված է, երեխաներն են փուչիկների սիրահարը։ Ես նույնպես չնայած արդեն մեծ եմ, բայց սիրում եմ փուչիկներով աշխատել, նաև իմ համար։ Գիտեք, ասում են այն մարդիկ, ովքեր մեծանում են, բայց իրենց ներսում դեռևս մանուկ կան նստած, ուրեմն այդ մարդիկ բավականին բարի մարդիկ են դա ասում է վկայում է նաև ձեր աչքերն ու ձեր հայացքը ես կարող եմ ռադիոյում կնդիրներին հավաստիացնել այնպես որ ամենևին մի մտածեք որ արդեն 18 տարեկան եք բայց դեռևս ձեր մեջ մանուկն է նստած սա միայն կարելի է ողջունել Thank you Էլադա, իսկ որտեղ ընդունվեցիք, որտեղ եք սովորում։ Սովորում եմ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում, ճարտարապետություն բաժնում։ Դուք ձեր խոսքի նախաբանում նշեցիք, որ գործի հանդեպ սերը ծագել է խանութում աշխատելու ընթացքում։ Միայն այդտեղ է, թե ասենք մանկուց եւս սեր եք ունեցել նման գործի նկատմամբ։ Ճիշտն ասած, ես մանկուց այդ ոլորտում լավ էի, ընկերներս միշտ բերում էի իրանց նվերները, փաթեթավորում էի։ Տենց սիրում էի, բայց երբ սկսեցի աշխատել, արդեն հասկացա, որ այդ ոլորտը արդեն կոնկրետ իմն է։ Այո երբ սկսեցիք արդեն անձամբ զբաղվել։ Զբաղվել, հա։ Էլատ այդ նշեցիք, որ 2 տարի է ինչ զբաղվում եք։ Հիմա պատվերների մասին, ասենք ինչպես են մարդիկ իմանում ձեր մասին, ինչպես եք ձեր գործերը ի ցույց դնում։ Ունեմ էջ Instagram-յան եւ Facebook-յան հարթակներում, փորձում եմ ավելի ակտիվ պահել էջերս, ավելի տարածել, որպեսի բոլորն իմանան իմ աշխատանքների մասին։ Եվ այդպես շատ սկզբից ծանոթներս էին պատվիրում, բայց հետո արդեն սկսեցին անծանոթներ գրել, հետաքրքրվել, պատվիրել, դա արդեն ինձ ոգեշնչում էր, որպեսի առաջ գնամ։ Նոր աշխատանքների կարող եք հիշել առաջին գործը ինչպես ստացվեց։ Առաջին գործս պատերազմից մի օր առաջ էր սեպտեմբերի 26-ին Նշանդրեք էր գնացի Ասկերան Նշանդրեկի այդ պատրաստությունը տեսա ամեն ինչ արեցին 26-ին Նշանդրեքը անցավ շատ լավ 27-ին արթնացանք պատերազմի ձայներից Հետո միառժամանակ ձեր գործնեությունը դադարեց։ Գործնեությունս դադարեց այդ ընթացքում պատերազմից հետո նույնիսկ չէի աշխատում, չէի կարողանում ինձ տրամադրել, որպեսի աշխատեմ, բայց հետո հասկացա, որ ոչինչ չպետք է կանգնեցնի ու պետք է առաջ գնալ նույնիսկ պատերազմի այդ սպասումով, որ կարողա նորից կրկնվի։ Չի խանգարել։ Չի խանգարել, ավելին ասեմ ցանկանում եմ ավելի ու ավելի առաջ գնալ հենց Արցախում։ Սա միայն ողջունելի է, իհարկե, երբ հատկապես երիտասարդները, քանի որ նրանք են հասարակության սերուցքը, ավելի շատ են շահագրգռված իրենց հարազատ հողում ապրելու, շենացնելու, իրենց երկիրը յուրովի, եւ փաստորեն առաջի պատվերը հուսադրեց ձեզ։ Այո, արձագանքներն ինչպիսին էին։ Ճիշտն ասած, նույնիսկ այդ պատվերը, որ պատերազմ սկսեց, նկարները չտեղադրեցի, բայց հետո արդեն պատերազմ ավարտելուց հետո նկարները տեղադրեցի ու ներքևում ամսաթիվ գրեցի, որ դա եղել է պատերազմից մի օր առաջ։ Բոլոր գրում էին, ինչ լավ է շուտ ավարտվեց, նշան տրեքը հասցրեցին նշանվել։ Այդպես ճիշտ է, մեր համար մի քիչ ցավալի էր, բայց դե փորձեցինք համակերպվել ու հաղթահարել համակերպվել ու հաղթահարել այն դարը իրականության հետ, ինչի մեջ այսօր ապրում ենք, բայց ամեն դեպքում կա ներքին մի հավատ, մի հույս, որ մենք այստեղ ենք մնալու եւ շենացնելու ենք մեր երկիրը։ Փաստորեն առաջի գործի մասին խոսեցինք, հետո արդեն դրանից հետո եղան մնացած գործերն, այո, հելադա պատվերները։ Դրանից հետո արդեն պատերազմից հետո սկսեցի աշխատել, սկսեցին ավելի շատ պատվերներ անծանոթներից, ծանոթներից խառը սկսեցի աշխատել ու դա ինձ ոգեշնչում էր, որ չնայած պատերազմ է եղել, չնայած այդքան կորուստներին մարդիկ փորձում են նորից ու նորից սկսել իրենց կյանքը ապրել, շարունակել ապրել ու իրենց երեխաների տոնը ուրախ առիթի վերածել։ Thank you Էլադա, իսկ ավելի շատ ասենք մանկական պատվերներ են լինում, թե ինչպես դուք նշեցիք, նշանդրեքի, ավելի շատ մեծահասակների, այդ ֆոտոզոնաների։ Ճիշտն ասած, տենց գերակշռում չկա, գերակշռություն չկա, որ ասեմ, ավելի շատ երեխաներին են, ավելի շատ նշանդրեք է։ Նայած լինում է ամիս, որ այդ ընթացքում մենակ երեխաների առիթների եմ լինում, լինում է ամիս, որ մենակ նշանդրեք։ Էլադա, իսկ ամսվա մեջ ասենք լինում են այնպիսի ամիսներ, որ որ այդ ամիսներին ընդհանրապես չաշխատեք։ Ճիշտն ասած, ինչ բլոկադա է, ավելի շատ քիչ են առիթները նշում, դե կախված սնունդի, դրամատրության ու տենց ավելի քիչ են նշում, շատ քիչ եմ աշխատել բլոկադայի ընթացքում, բայց ելի մարդիկ փորձում են իրենց կյանքը պահել, ապրել։ Բարի շրջապակումը բավականին դժվարություններ առաջացրեց արցախցիներիս կյանքում, այդուհանդերձ Արցախցիներս տոկուն ենք եւ շարունակում ենք պայքարել, մաքարել, ապրել։ Հիմա այն մասին, թե որտեղից եք հումքը ձերկ բերում եւ նաեւ այն դժվարությունների, որ առաջացել է վերջին ամիսներին։ Ճիշտն ասած, ինչ բլոկադան ես միշտ Երևանից էի պատվիրում այդ փուչիկներ, փաթեթավորման իրեր, բայց հիմա քանի որ փակա, չեմ կարողանում բերել, փորձում եմ մեր քաղաքից ինչ որ բան գտնել։ Ճիշտ է, շատ դժվար է։ Ամբողջ օրս պատնում եմ մեկ փաթեթավորման թուղթ գտնելու համար իմ ցանկացած գույնը։ Դե բայց ապրում ենք էլի հաղթահարում ենք։ Հաղթահարում ենք։ Հա Ելա դա ասենք պատվիրատուները իրենք են պատվիրում, օրինակ, ինչպիսի դիզայնով պատրաստեք այս կամ այն տուփը, թե ձեր ճաշակին են վստահում։ Լինում են դեպքեր, որ իրանք են ձև դիզայն ուղարկում, ասում են կարող եք պատրաստել հենց այս նույնից։ Ես հարցնում եմ ինչ առիթի համար է, քանի տարեկանի համար է ու եթե իմ աշխատանքի, այսինքն ես ավելի շատ եմ աշխատում այդ ոլորտում, ավելի լավ եմ տեսնում որ տարիքի համար ինչն է համապատասխան, ինչ գույներով, ինչ դիզայնով, այտենց փորձում եմ իրենց առաջարկել իմ նախընտրած տարբերակները, գալիս ենք մի հայտարարի ու որոշում պատրաստում։ Իսկ բծախնդիր են պատվիրատունները։ Սովորաբար սպառողը միշտ բծախնդիր է, չէ՞ լինում։ Այս դեպքում ինչպես է։ Ա, Ճիշտն է, ասած եւ բծախնդիր հաճախորդներ ունեմ եւ ոչ բծախնդիր, բայց համբերատար եմ, բոլորի հետ փորձում եմ հանգիստ ամեն մանրուկ ներկայացնելով, նկարներ ուղարկելով, տարբերակներ առաջարկելով փորձում ենք մի հայտարարի գալ, որպեսի եւ նորավոճ լինի եւ իրենց ցանկացածով նորաձևության մասին խոսեցիք եւ նորավոճ լինելու մասին խոսեցիք, ինչպես եք հետևում այդ ոլորտում, այրոդիզայնի ոլորտում տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններին եւ արդյոք կիրառում եք ձեր գործերը ճիշտն ասած հետևում եմ արտերկրա էջերի, ավելի շատ փորձում եմ արտերկրա ձևերը օգտագործել, որպեսզի Արցախը նույնպես առաջ գնա այդ ոլորտում նորաձևության Էլադա, իսկ կարող ենք ասենք, որ սա արվեստի այն ոլորտն է, որտեղ ավանդականը այնքան էլ կիրառելի չէ, թե երբեմն նաև կիրառում եք ավանդական ոճը, պահպանելով Արցախյանն ու հայկականը։ Երբեմն նաև լինում է, որ պահպանվում է Արցախյանը, ավանդականը, երբեմն նաև լինում է, որ ոչ, ելի նայած հաջախորդի ցանկության, առիթի Իսկ ձեր գործերն ասենք կրկնվում են, թե ամեն անգամ տարբեր եք ներկայանում ամեն անգամ տարբեր դիզայնով եք ներկայանում։ Ճիշտ է, ասած փորձում են ամեն անգամ տարբեր ձևով ներկայանալ, ներկայացնել, որպեսի եւ ոչ միայն իմ հաջախորդ այդ պատվիրատուն, այլ նաեւ մնացած իմ հետևորդները նայելուց ոգեշնչվեն, դուր գա իրանց։ Ելա դա սպասում եք, որ հոբին կարող է դառնալ բիզնեսի այսպես եկամտի աղբյուր։ Ճիշտն ասած, չէի մտածում, որ կարող է տենց զբաղվեմ այդ ոլորտով, իմ հոբիով, բայց արդեն որ սկսեցի զբաղվել, ասեցի, լավ, <laughs> ուրեմն կարա տենց լինի։ Կարա տենց լինի։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Եվ այդպես էլ եղավ, այո մի աշխատանք կատարելու համար, ասենք, մի գործն ավարտելու համար ձեզ ինչքան ժամանակ է պետք լինում։ Փորձում եմ չշտապել, երևի 1 ժամից 1 ժամ 1.5 ժամ աշխատում եմ մի գործի վրա, նու փուչիկներով դիզայնի վրա, որպեսի ավելի սիրուն ու ամեն անգամ իմ գործերին նայելուց ես ավելի հաճույք ստանամ իմ աշխատանքից, իսկ փաթեթավորման վրա մոտ երևի 20-ից կես ժամ երևի մոտ։ Ասենք, եթե պատվիրատուն ուզում է ձեզ որևէ բան պատվիրել, որևէ գործ պատվիրել, քանի օր կամ քանի ժամ առաջ պիտի ասի, որ เป զի դուք նախապատրաստվեք, չէ՞ որ ստեղծագործական աշխատանք եք նաև կատարում, այո, այդ դիզայնի հետ կապված։ Ճիշտն է, ասած նայած ամսի, եթե ավելի շատ ծանրաբեռնված ամիս է լինում, երևի երկու շաբաթ շուտ պետք է զգուշացնել, որպեսի կարողանամ իմ պատվերները ավել հերթականությամբ ճիշտ դասավորել, որ սա խասցնեմ։ Եթե ծանրաբեռնված չեմ լինում, մի քանի օրը բավական է արդեն մտածելու տարբերակները քննարկելու ու սկսելու աշխատել։ Փաստորեն, որքանով ես հասկացա, եթե ասենք տոնական սեղաններ պիտի պատրաստեք, տոնական ձևավորումներ պիտի անեք, երևի ավելի նախորոք պիտի ասեն, իսկ ասենք այդ տուփերը պատրաստելը ավելի քիչ ժամանակ։ Այո, այո։ Բարի Էլադա, ես շնորհակալ եմ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեր գործերին մաղթում եմ հաջողություն եւ այն տոկունությունը, այն համառությունը, ինչպես դուք նշեցիք մեր զրույցի սկզբում, որը դուք ունեք, բնականաբար ձեզ հասցնելու է այն վերջնակետին, որին դուք երազում եք։ Եվ նաև երազանքի մասին խոսենք, ինչ երազանք ունենք։ Ամենակարևորը ուզում եմ Արցախում ապրեմ երևի առաջինն ու երազանքս էտա որ ավարտվես ամ բլոկադան, պատերազմը, ել չլինի այդ պատերազմը, որ էլի կորուստներ չունենանք, էլի չտեսնենք այդ ամեն ինչը, ձայներից չարթնանանք։ Երևի Արցախում ապրող յուրաքանչյուր արցախցի այդ ամտածում ամեն օր արթնանալով աղոթում, որ էլի պատերազմ չլինի։ Այո, եւ մանկան ճիչերով արտնանանք, թող մեզ արտնացնեն միայն մանուկների ուրախ ձայները եւ խաղաղ առավոտները։ Իսկ բիզնես ոլորտում ձեր երազանքը։ Երևի հասնել բարձունքների, լինել առաջինը այդ ոլորտում։ Եվ ունենալ սեփական խանութ։ Այո։ <laughs> Դա պլանների մեջ է։ Այո, սովորաբար այդպես է լինում։ Հուսանք երազանքները մի օր իրականություն կդառնան եւ այսպիսի մի խոսք կա, ասում է հենց այնպես երազել չենք կարող, պիտի նույնիսկ այդ երազանքին հավատալով երազենք եւ ես համոզված եմ, որ այդ դեպքում ի կատար են ածվում բոլոր երազանքները։ Անչափ շնորհակալ եմ եւ շատ հաճելի էր Ձեզ նույնպես շնորհակալություն հրավիրելու համար շատ հաճելի զրույց ունեցանք։ ասում են փուչիկներով ձևավորելը միջոցառման ինքնատիպությունն ու անհատականությունը ընդգծելու հրաշալի միջոց է։ Դրանով ցանկացած միջոցառում դառնում է առավել վառ եւ տպավորիչ։ Իսկ Էլադան անում է ամեն ինչ, որ เป զի յուրաքանչյուրիս տոնը ել ավելի գունագեղ լինի։ Այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար եթերում գործարար Արցախներ։